aspirino regio au regino se inter ciui medicamentoi oni devus electi region tiam oni certe devus electi aspirinon au se vi preferas reginon considere al gia nomo mem Gi estas ja la plei usata curacillo tra la mondo cae quancam passadas la tempo, gi ne perdas sian utilezon. Male, tago post tago, novai esploroi montras pliaen bonfaroin de tiu tre successa substanzo. Lasta tempe, aldonigis alla listo de giei favorei efficoi en la homa corpo, gravan el trovon. Aspirino, preventas canceron cae ec metastasoin. Esploristoi en Oxfordo trovis che post celciara englutado de nealtai altai dosoi de aspirino mal la casoi de morto pro cancero, precipe de la digesta parato. Ie tridec sep procentoi post quin iaroi ili sequis miloin da pacientoi, qui uses tiun drogon por preventi corain problemoin, cae observis che ili crome protectigis contra o cancero. Cae plei mirige, ili suferis ie malpli da recidivoi cae metastasoi. Tia impresa el trovo aldonigis alla jam longa listo da indicoi por usado de aspirino. Contra o febro, contra o cap doloro cae i doloroi, contra o artrito cae alia inflamoi, contra o divers locae trombosoi, contra o cor malsanoi, contra o demenso cae arterio scleroso, contra o tro dolora menstruo compreneble, aspirino, kiel ciu alia medicamento, povas causi damagion. Cai al quelcai pacientoi, oni devas eviti prescribon. Plei grava estas i malsanoi cae problemoi relatai al sango coaguligio. Crome, iui homoi suferas alergion cae astmon, se ili prenas aspirinon. Cial mi diras che aspirino estas regino? Charge estas conata de iarmiloi. Facte, Hippocrato, quin centoin antau Christo, iam menciis la sanigain povoin de la scelo de blanca salico la arbo el quiu oni el prenas la basan substancion. En 1897, laboratorio Bayer unua foie preparis gin, cae en 1899, oni ec productis gin comerce. Curiose, che nur en 1971, John Wayne en Londono el trovis cae prescribis la chemian manieron lau ciu gi funccias en la corpo. Gis tiam, oni usis la drogon tutte empirie. Li gainis Nobel premion pro tio. Mi havas cinican, maliunan collegon, ciu cutime scherzas. Medicamentoen oni devas usi tui Dum ili estas laumodae, poste ili perdas ian efficon. Versaene aspirino estas excepto, char post iarcentoi, et post iarmiloi, gi plu sinmontradas utila ca effica, ciel eterna regino.